Velkomin í Svörtu skátana í Danska Ríkisútvarpinu á P3 með Anders Lund Messen og Anders Lund Messen. Anders Breinholt er ikke veikur af stressi. Det er fuldstændig rigtigt. Vi er om sider i luften fra Island, fra Reykjavik. Øh, der har været øh, mindre, øh, og det kan jeg forstå, det har man garanteret hørt meget om i det her radioprogram allerede, så det vil jeg ikke trætte yderligere med. Jeg vil bare glæde mig over, at det nu lykkedes. Vi sender nu direkte fra Reykjavik i kælderen under musikbutikken 12 Toner øh, i anledning af Iceland Airwaves, som jo er en musikfestival, og derfor er det jo relevant at sidde her i, øh, i øh, kælderen, øh, som er en utrolig hyggelig kælder, og meget befolket, kan jeg fortælle, fordi øh, som øh, vores islandske speaker sagde i starten, øh, så er Anders jo ikke med. Øh, han er gået ned med øh, ikke øh, stress, men øh, forhøjet stopskifte. Øh, og derfor er jeg jo øh, relativt alene, men sammen dog alligevel, må jeg sige, med, med Gry og filosofen og øh, David er her i kælderen, og ikke mindst Peter Lovs og også øh, vores øh, tekniske whisked, Michael Stensen, øh, som jo altså i øjeblikket, og jeg kan ikke helt forklare øh, denne scene i denne kælder uden øh, at at involvere rigtig meget øh, ledning, øh, fordi der er utrolig mange ledninger i den her kælder. Der er rigtig meget, som man tænker, det kan kun øh, gå galt, men det er det ikke gjort. Så er der også stillet op til flere orkester, fordi det er jo øh, musikalsk festival, så derfor øh, er der mange øh, musikere, der står klar til at spille. Og vi er jo presset for tid, fordi at vi jo for føren, eller for pokker, øh, er en halv time øh, forsinket. Og det aller, aller mest pinlige i det her, det er, at øh, en af de fineste mænd i Island, øh, har, har, har, vi, har vi bedt om at komme, og han kom. Og det gør de, øh, når man beder dem om det. Øh, pænt. Øh, Amstøren. Øh, du er jo Lasse Reimann Ja, det er rigtigt, Anders, tak fordi du vil have mig med. Det er mig, der takker. Det er, også, det er, det er hele DR, der takker for, at, at du giver dig tid, fordi du var jo sat til at være her klokken 12 øh, Islands tid, øh, klokken 2 dansk tid, og det var du. Jamen, det er korrekt, og det skal man jo være, når du beder om det. Nej, ikke på den måde, jeg vil også sige, øh, men det er jo også fordi, at, at øh, som ambassadør, så kan jeg forstå, at det er jo ikke bare lige, det er jo ikke noget, det er jo ikke, det er jo ikke, øh, det er jo ikke noget let job at være ambassadør. Altså, der er jo mange ting. Jamen, der er mange forskellige ting, men det er et godt job. Det er et interessant job. Bestemt som men relativt travlt, kan jeg forstå. Hvor mange er I på ambassaden? Ja, vi er altså, altså svaret til fire, lidt over fire årsværk. Altså, vi er fem personer. Jeg er den eneste fra København. Øh, mm. Øh, resten er lokalt ansatte, dygtige medarbejdere. Tre, tre af dem er danskere, og en af islands. De kan alle tale dansk og islandsk flydende, og andre sprog naturligvis også. Absolut. Så og det er et godt team. Det er godt, men også hårdt arbejdende, fordi det, det har du er jo til møde meget. Jamen, det, er, det er rigtigt, og øh, jeg ved også, at I har haft det, svært ved at kontakte mig, men det skyldes, at øh, når vi er så få, så må vi jo alle sammen gribe til, og, og der sker så utrolig meget mellem øh, Danmark og Island på ja. så mange flader. Ja, det er det, jeg gerne lige vil høre et eksempel på det også. Præcis, men hvordan går det med Island og Danmark? Jamen, det går rigtig, rigtig godt. Altså, forholdet er jo meget nært, og det skyldes jo en lang fælles historie. Ja. og så vil jeg sige, at da vi i 70'erne begyndte at tilbagelevere de islandske håndskrifter, det hjælper. Jamen altså, det blev jo modtaget som en utrolig øh, gestus øh, fra vores side, og, og med en utrolig sådan øh, taknemmelighed over, at vi, havde, vi var så generøse, at vi ville gøre det. Og nu er øh, de islandske håndskrifter øh, heroppe og, og, og udstillet. Øh, ja, den sidste øh, afdeling, altså det sidste aflevering af ja. det, det skete i midten af 90'erne. Det var inspektionsskibet Væderen, ja. øh, som kom herop. Og, og, og når, når vederen, det er så et, det er vederens efterfølger, men hedder også vederen, ikke Mm-hmm. Når, når de der inspektionsskibe kommer her, så giver det altid sådan en erindring om det glædelige periode, hvor disse skibe bragte, øh, bragte håndskrifterne tilbage. Ja, men var det ikke også den samme øh, lejlighed, hvor øh, øh hans kongelige højde kronprinsen også var, var sejlet ind og ud af, af Reykjavik Havn på vederen? Jo, altså kronprinsen har jo været her flere gange, og nu spørger du om noget, som, som må have været før min før tid, tid heroppe, ikke? Men, men han er jo kommet her øh, flere gange, blandt andet fordi han jo øh, nu er der i Grønland, og så er det ofte sådan, at man rejse øh, igennem Island på vej dertil eller derfra. Men det vil sige, der er ingen, øh, det onde blod, som i en kort overgang øh, øh eksisterede mellem Island og Danmark, øh, er, er ikke længere eksisterende? Det er korrekt. Altså, det, det vil jeg sige. Det er, det er et varmt, nært forhold på så mange dimensioner, så mange forskellige ledere, at det er ret unikt. Ja. Men der er vel stadig nogle islændinge, som, som ikke er så tosset med Danmark? Ja, det, det ved jeg som ikke, om der er, fordi når, du, når jeg taler med islændinge, og så siger de, at de har lige været i København, ja. eller de skal til København, ja. og, de, og du, der, der, der, du kan selv se, når du har fløjet herop, ikke sandt? Der er masser af flyver, og de er fulde alle sammen, ja, ikke? ikke og, og islændingen, de drager meget gerne til København, og det behøver ikke at være på lange ophold. De tager ned på en, en weekendophold, de tager deres børn eller børnebørn med, og de har kontakter dernede, de har, øh, de har selv gået i skole dernede måske, eller fået en videregående uddannelse, de arbejder dernede. De kører julegaver, de spiser vinerbrød, drikker kaffe og mm. hygger sig og går ind på Hvides Vinstue, hvor, hvor mange af dem sådan mødes, når de er i København. Og ikke kun for at drikke alkohol, jo. Nej, nej. nej, nej. Og, så, og så er der shopping. Altså, øh, de køber mad ind i Danmark. Jeg, ja. jeg hørte for nylig, at en af de største, altså den største gruppe af, af de der, øh, altså tax refunds, den største gruppe, øh, det er islændinge. Så, så det er shopping, når, når det er der. Men der skal man forberede på at stå ret lang tid i kø, hvis man vil have den refunderet ude i lufthavnen. Ja, og det er blevet lidt mere tricky, men, mm. men det finder de ud af. De, øh, det, det, det kan de også klare. De, kan klare mange ting, inklusiv det. Men der var, der, der var, hvor lang tid havde vi Island, om man så må sige? Ja, altså det er jo fra omkring 1380 kommer, kommer øh, Norge under, under Danmark, og der følger Island så med. Ja. Øh, og så, øh, så sker der så det, at øh, da så Norge bliver, kommer under Sverige, så forbliver Island under den danske krone. Mm. Øh, og så øh, i, i 1918, Øh, der bliver Island faktisk selvstændigt, men med kongefællesskabet med, med Danmark. Altså Christian 10. havde to riger. Mm. Det ene var Danmark, og det andet var Island. Og dette kongefællesskab, det, det sluttede så i 1944. Og så blev Island republik. Og op til, op til, øh, til de blev selvstændige i 1918, var, var, var det så en... Øh, hvorledes forløb det danske overherredømme over Island? Var det, var det, øh, var det okay? Ja, var, det vi, var vi behagelige? Ja, altså der er jo mange opfattelser om det, men jeg tror, at, at, at nu, nu bliver det forhold belyst, for mm. der bliver skrevet nu en bog, som, kom, som kommer om nogle år. Den kommer, hedder København, øh, Islands hovedstad over 500 år. Okay. Og, og jeg tror, at tiden er inde nu til at få et, et, en bredere lys på den der, den der periode, ja. og, og få det forly, belyst fra begge sider. Det er et værk, som øh, islandske historikere laver sammen med danske historikere på, på basis af et enormt kildemateriale, mm. som både findes her, men især i København. Øh, <clears throat> hvordan, lad, os, lad os vente til det kommer, men, men jeg vil da godt sige, at øh, vores, øh, øh vores forhold, øh, vil jeg sige, stort set har været øh, okay, øh, og den typiske kolonimagt ja. har vi jo aldrig været. Vi har, vi var en, det var en relativt mild form for... Det var nemlig en mild besættelse. Ja, ja det Men, må man sige. Men der var alligevel, der var alligevel en besættelse. Ja, det er jo så det, vi nu skal kaste et, et lys over, ja. øh, og, og det glæder jeg mig sådan set øh, til at læse. Øh, men, men da vi så kommer e- efter krigen, ja. ikke sandt? Der kan du, som du sagde, der kan godt være lidt dårlig stemning på grund af adskillelsen der i 44. Men håndskrifterne, håndskrifterne bragte fuldstændig meget. på plads, og i dag lever vi i en åben, moderne, globaliseret verden, ja. øh, hvor vi har meget nære bånd på så mange felter med Island. Og islændingen siger selv, når de kommer til København, enten for at eller nu er, mm-hmm. så føler de, at de, at de er hjemme. Ja. Men, men, men som ambassadør, hvordan håndterer du så det der faktum, at, at man simpelthen bare er mere trendy på Island, end man er i Danmark? Jamen, det er jo spændende. Ja, det, er, altså, spændende. det, er, også, det er øh, også lidt irriterende. Ja, det kan du måske godt sige. Det kan du selvfølgelig ikke sige som ambassadør. Nej, det, det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes, det er, det er Men det må være enerverende, fordi Danmark har jo på mange måder også profileret sig selv som en, som en, som en forholdsvis trendy nation, ikke? Som, jo, jo. som øh, inden for, for kultur og designer ja, ja. og så videre. Og så er det bare, så er det bare bittert at blive, og, og, og, og, og komme herop og konstatere, at, at, at der sidder altså 311.000 islændinge, ja. som i den grad distancerer sig fra os. Ja, og de kan så meget. Ja. Og, og de har mod, og ja. de har initiativ, og de er dygtige, og de er meget arbejdsomme. Ja, men hvad er hemmeligheden? Ja, men du, du ved hvad, jeg tror, det er det, at de altid har skulle klare sig selv. Ja. Altså, det er et lille, et lille samfund, 300.000 mennesker, helt heroppe i Nordatlanten. Ja. I gamle dage, der var jo ikke nogen, der sådan hjalp til, eller sådan noget, der var langt til, til det nærmeste øh, øh, marked og så videre. De måtte selv tage fast. Der var brug for alle hænder, øh, og, og, og det sådan, har de stadig i sig. Og så har de det der gå på mod. Mm. Og så er de, så er de øh, flittige, og de er også dygtige. Det har altid været, de har, og de har altid været, altså de har jo altid haft, øh, haft god uddannelse, og, og det har de stadig den dag i dag. De har altid kunnet læse og skrive. Og nu er de også utroligt dygtige til at lave musik, og nu vil jeg lige øh, bede om et øh, islandsk stykke musik. Altså, kan du blive i fem minutter til, for det er en ting, jeg vil spørge dem til. Jamen, det er fint. Tusind tak. Øh, først, Sigur Ros, velkommen til Island. Det var Sigur Ross øh, med Hummerland Hummerland øh, fra deres øh, nye plade. Las Lasse Reim. Riemann. Ja. Øh, du er ambassadør i Island. Det er korrekt. Det har jeg drømt om at være, siden øh, jeg var dreng. Og siden, især siden jeg så øh, ambassadørboligen første gang her i Reykjavik. En øh, meget, meget smuk bolig. Ja. Øh, men hvordan, hvordan, hvordan gør man? Hvordan har du gjort? Jamen altså, vi har det system i udenrigstjenesten, at vi kan godt øh, sige, at vi vil gerne der og derhen. Ja. Og øhm, øh, jeg, inden jeg kom hertil i 2004, var jeg ude, var jeg ambassadør i Malaysia. Mm. Og øh, der sad jeg så med min, min kone, og, og, og så talte vi om, hvad skulle vi bede om næste gang. Og så blev vi enige om, at vi ville bede om Island. Hey. Uh, nå, undskyld, det var fordi, der pludselig kom noget andet ind i ja, ja, end dig. Jeg. Du sad i Malaysia? Ja, og så, og så talte jeg med min kone om, hvad, hvad, hvad, hvad synes vi, hvad, hvor skal vi væk, hvor skal vi til herfra? Og så var vi enige om, at vi synes, det ville være været interessant at komme til Island. Ja, absolut. Og vi kunne jo bede om, vi har jo mange ambassadør, ambassader rundt omkring, så vi kunne jo komme mange steder og bede om mange steder. Men ja, ja. vi, vi satsede og bad kun om Island. Og var der, og var der konkurrence? Ja, Ja, det var der. Og så var jeg altså heldig. Og, og dygtig, at Og kom hertil. Ja, det må du spørge mine forsatte Men hvad om, var, det var hvad, dem, hvad, har du indtryk, hvad, hvad var det, der øh, rev aftalen hjem i dit tilfælde? Jamen, det, det ved jeg jo ikke. Men, men, øh, Selvfølgelig godt indtryk. Men, men det, det, det må du spørge om i, i København. Ja, det er klart, det er klart. Men, men altså, vi, havde, øh, vi satsede og, og, og, og kom op i februar 2004 og var meget glade for det fra dag 1. Og du, har, øh, og, og du har planlægger at blive her længe nu, ikke? Meget længe, og det må du Absolut. godt sige derhjemme. Og det synes jeg også, det og, og, øh, men når du engang, det sker sent, træder tilbage, øh, så øh, kunne du måske øh, lægge det ord ind hvis der kommer en forspørgsel. Men man skal, ja. skal man igennem den lange vej? Sker det aldrig, at man øh, antager en ambassadør udefra? Altså normalt, er, normalt tager man jo for rækkerne, øh, mm-hmm. og, mhm. øhm, øh, og det vil sige, man du sige, forudsætningen er jo typisk, at du er medlem af, af udenrigs, altså du har været i Udenrigsministeriet, ansat i Udenrigsministeriet, og så, og så arbejder der op der, ligesom, det svarer jo faktisk til, hvad man gør i andre ministerier, at man kommer ind, og så bliver Men man... Men sker det aldrig, at man, lige, at, man lige, at, man lige, at der kommer en undtagelse udefra og siger, den tager vi? Er det sket øh, historisk? Nej, det vil jeg ikke sige. Det er ikke sket. Det behøver Men, ikke altid at være sådan, at du starter helt fra, fra aspirantniveau. Det Præcis. kan godt være, at folk kommer ind senere. Men udenrigsministeren kan også gå ind og sige, ham vil jeg have. Ja, man, jeg vil sige, at vi er ret renset i, mm. i hmm. tjenesten for politiske, øh, for politiske indspil øh, i forbindelse med vores udnævnelse. Det gør det, det jo ikke nemmere. Renset. Det gør det jo ikke nemmere, det altså. Ja, vel både over. Altså for, for, men det er en meget lang karriere, man skal igennem jo, i udenrigstjenesten, hvis jeg skal, jo, hvis jeg skal gå den slagende vej. Jo, det er det, men, men øh, hvis man kan lide sit job, og jo. det kan jeg, ja, jo. Øh, og, øh, og det har jeg altid kunnet, og det er et job, som jo har mange udfordringer, både Absolut. hjemme, men især ude. Absolut. Og, og hvis, det, hvis man synes, at det er interessant og givende, ja. så har du faktisk øh, den rigtige platform til også at kunne blive ambassadør. Jeg har ikke oplevet det endnu. Vil du kunne finde på som, øh, som ambassadør at, og, at reklamere for, for Realkredit Danmark eksempelvis? Altså sådan i, i, i danske medier, som øh, Altså, det, I, altså, I, I, her, her i jeres radio eller sådan nej, noget? Nej, uh, uha, nej, vi må ikke reklamere. Men vi jeg tænker på uh, Kulturrådet for den, amerikanske, eller den danske ambassade i Washington, uh, har jo reklamerer jo for uh, Realkredit Danmark i, ja. i, i TV2 i Danmark. Ja. Uh, så tænker jeg bare på, om du som ambassadør kunne, kunne lokkes noget i den retning også? Nej, altså jeg vil sige, det vi gør for det danske erhvervsliv, det er jo, vi hjælper dem jo Præcis. med at komme ind på markederne. Jamen her kunne du tjene en klatskilling. Gør vi også, og det gør vi også heroppe, og, og, og det tager vi penge for i overensstemmelse med en, en, en fast takt, vi har. Men det er jo men det, det ikke du får mig, der får penge. Det, det, det, det er der vandene skiller. det, det ja. går til ambassaden, og så går det i virkeligheden uh, til tjenesten. Til som staten. Sådan. Ja, det, det, sådan er det ikke. Men, men altså, vores erhvervsfremme, ja. øh, det ligger meget højt på, øh, i vores prioritering, og det har det gjort i mange år. Og det er, en, øh, det er jo en meget interessant flade i vores aktivitet. Absolut, ja. men øh, ikke helt så givende, som hvis du øh, gik øh, ned ad nogle trapper i øh, bag. Nej, men så reklamer. tror jeg nok, jeg skulle søge, altså søge i det private, hvis jeg ville øh, prøve Nå, den trappe der. Ja, det men det, det, det er jo fint at høre, men altså, jeg har ikke, det er ikke den vej, jeg går. Det tjener dig til ære, Lasse. Tusind tak, fordi ja. du vil komme, og øh, Øh, øh, være øh, vores, øh, vores garant. Og hvis der er noget ballade, øh, er det så okay, vi ringer til dig? Jamen, så må du endelig ringe, ikke? Og, jeg, og så, nu har jeg prøvet at være sort spejder også, Præcis. men i gamle dage var jeg grøn spejder. Og, og de begge og, dele har været meget givende. Grøn spejder er endnu finere. Men det, ja. vi overvejer at sende øh, vores øh, journalistpræsident hjem på konsulatets regning, og det er her, du kommer ind i billedet. <laughs> indtil da, så vil jeg sige tusind tak. Og så ud og lave noget erhvervsfremme. Ja, det gør jeg. Jamen, tak, tak fordi du var med, ja, tak med Anders. Tak. Og nu musik. Vi er tilbage i Reykjavik i kælderen under 12 toner. Øh, fantastisk musikmusik, øh, øh, som jo også ligger i København. Øh, og vi er her jo primært på grund af Iceland Airwaves, som er en øh, musikfestival, øh, øh, som jo åbner i dag. Øh, og øh, vi er jo amatører, det kan jeg godt indrømme. Vi har jo ikke, vi har jo ikke øh, Anders Breinholt med, som er øh, musikmastodonten, øh, vores, øh, vores øh, leksikon. Øh, men Blind Høne finder også et korn. Og øh, vi har jo indtil flere orkester, der skal spille live i dag i dette program. Og, øh, og det er jo blevet noget presset på grund af, at øh, der var jo tekniske sendeproblemer. Så det, øh, øh, vi har nu, er jo, øh, at øh, Olof Anders... Uh, øh, well, welcome. Uh, thank you. Thank you. Uh, det vil sige, det der sker nu er, at jeg, jeg, jeg siger velkommen uh, på engelsk. Uh, uh, can you hear anything that I'm saying, Olof? Um, very little, actually. Ah, no. um. Det, jeg siger nu, det er om, om Olof, uh, og det er jo en, en islandsk uh, sangerinde, som hedder Olof Anders, Uh, som nu får hørtelefoner. Can okay, you now? Now yes. you, oh, yes, you are now you. wearing the ambassador's headset. Wow, oh, that's yeah. an honor. It is. A <laughs> <laughs> it's a very fine. We're we're gonna have it framed afterwards. Uh, thank you for coming, and I'm sorry about the delay. This is because you know the with the wires and stuff. This is not very typical Danish then. This is more like Icelandic. No, Danes are very. Uh, <laughs> we have the impressions that that uh, there's more uh, there's more chaos in Denmark than there is in Iceland. Is that is that wrong? I I don't know. I don't know. Would this uh, when you look at this uh, shop uh, basement here, was this, is this an Icelandic uh, scenery or is it a Danish scenery? it looks Danish because it's full of Danes and Danish equipment. Yes, it is. But it's something we've <laughs> imported. it's not really something we produce. <laughs> but but uh, I'm I'm happy that you're here and and and you will uh, play a song. But uh, right now I'm not able to say whether we're going to play this song before the news or afterwards. I'm now getting one song. I'm getting a go from our head uh, master in the uh, in, in, the redaction uh, chef uh, <laughs> Please, I'm trying to host this show, and and you're saying one song, Krü, Before the news. Before the news. After. Nice. Uh, would you do that for us? Yes. What are you going to play first? I'm going to play a song called Englar og Daurar, which is the first song. and does that mean angels and pigeons? Uh, not really pigeons. It's more like Daurar is like it's like demons, but ah. it's it's really it's really innocent ones. You know, the, just the ones that pull a few tricks. You know, that are not Daura. Daurar, yeah. So uh, like uh, friendly ghosts. No, not really ghosts. It's more like more like small demons or something. Like it's like uh, the opposite of angel, but like a, a a, very innocent type. So it's it's it's not it's not a bad song. It's a, it's a nice it's, it's a good song. It's a very good song. It's I know. Would you? Uh, do we have time to play this before the news? We have a go. Would you okay, please? I oh. should oh. just start now. Okay. Yes, and would you take the ambassador's headset yes, off? Absolutely. Thank you. it it's much. been an honor. <laughs> Thank you and thank you for coming. And now, and now it's a song. <laughs> Sorry. So. að taka upp nýjan þráð Fyrst er að sjá, býða og sjá Svo fer huguninn loks á stjá Aftur svífa englar og dárar hjá Ú getumst aftur það bara finn Ú tilbage til virkeligheden. Vi kommer igen lige om lidt med mere musik, men nu er der Christoffer Meiner med. Velkommen i í Skátana i Danska Ríkisútarpunu á P3 með Annars Lún Messen og Annars Lún Messen. Annars Breinholt er ekki veikur á stressi. Øhm, velkommen igen. Vi er oppe i Reykjavik. Øh, temperaturen øh, udenfor er omkring hmm, 8 grader. Der er en luftfugtighed på omkring 65 procent, og øh, øh, sigtbarheden er nærmest uendelig. Og øh, Olof, øh, you're still here, and now you will uh, play uh, another song. You will play two songs more. Yes. Thank you very much. Thank you. Please be our guests. Thank you. Good. Thank you. Thank you. And and and and, and now you're taking a very small uh, guitar. Yeah, it's it's called charanca. It's a Peruvian instrument. And it's made out South of South American instrument. Yes. Peruvian? Yeah, I think. Yeah, this this particular one is from Peru, but I think it's quite spread around South America. But it's actually made out of, of an animal, isn't it? Yeah, it's made out of uh, armadillo or yeah. Beltestyr. Beltetyr, yeah. Beltetyr. Armadillo. So you have to, you find an armadillo and you kill it and then you you make yeah, an instrument. Yeah, that's basically what I way. did. This is the way to make I <laughs> music. I thought it would be like a very nice afterlife for the animal. So I, I think so. I <laughs> <laughs> uh, suppose uh, I mean if it likes music, if it don't like music, it's gonna be terrible. Yeah, yeah. It's but depends. it has. It, does it? The armadillo gives it a, a certain sound, or is it just? I think so. Yeah, absolutely. We can hear. I mean, we the, will be able the to shell, hear. the shell. Oh yeah. It's this very is, bright. Very this is the armadillo sound. sound. and is the you, sound. Yeah. Can you make uh, guitars of other animals? Well, have I, you seen I, I've, I've only specialized in in armadillos. Okay. that's also a good place to start because it's a small animal. Yeah, it would yeah, be hard to yeah. do it out of a whale. But it's illegal now. You can't kill them and turn oh. them into ah. instruments anymore. Everybody fucks with music. Like they always have to. <laughs> but good you have this one. Thank and you. the song is called? Clara. Uh, it's a name, right? Yeah, it's a name. It's the name of my younger sister. Oh, nice. Is it a, a nice song? Uh, do you like her? yes, absolutely. <laughs> it's it's not a hate song. It's oh, a, nice. it's a It's a, it's, it's a very very nice to, to, hear these songs. Oh, thank you. Oh, please uh, please play. and thank you for coming, and uh, good luck with the, the children. Thank you, and good luck with the broadcasting. Uh, yeah, we're gonna need it, but it's going fine now. And now, uh, uh nu går jeg over i dansk, uh, fordi at nu er der jo uh, på den måde, at uh, der er jo faktisk flere orkester til stede i lokalet lige nu, uh, men det er jo, uh, det er jo, der er fem mennesker, og så først skal vi uh, have have Olof ud, og så skal vi have det næste orkester. Ikke det næste orkester, men det er jo altså uh, noget af et stilskift. Så derfor så vil jeg nu spille et stykke musik, og så bagefter vil vi lave et humoristisk indslag. Og under det humoristiske indslag, så vil vi øh, forberede det næste stykke musik, fordi de skal gå klokken halv fire. Så vi kan ikke lave humoristisk indslag først. Nej, der er et stykke musik nu, og så er der et nyt orkester. Tak fordi I lytter med. Uh, her kommer først uh, De Sorte Spejders ugens uundgåelige Circles med Hooverphonic. Ja, yeah, det er Huvafonics. Sort spejles uundgåelige, og må nok sige en plade, der i den grad skal ud og købes, hvis man har lyst. Øh, and Airwaves er tæt på at starte. Øh, øh, det næste orkester, det, det, om så må sige, det store orkester, det er jo fem-seks mand, der er her. Og problemet med det her orkester er, der er ikke nogen problemer. Udfordringen er, at trommeslageren han skal gå klokken halv. Øh, og øh, hans ekscellence, øh, ambassadøren, øh, var jo her også, og det hele er ligesom skrevet i tid. Øh, og, og vi har brug for en lille bitte smule. Øh, øh, skal vi have lidt mere musik? Vi skal have lidt mere musik, fordi der er lige et sidste lydtjek, fordi at øh, trommeslageren også til synligheden spiller bas. Nej, det er en guitar. Undskyld. Vi vender tilbage om ganske kort tid. Hvis det her var nemt, så var det jo ikke sjovt. Nu kommer der, mine damer og herrer, Small med nummeret Holy Cow. Så er vi tilbage i kælderen under 12 toner, og orkestret Røkuru. Is that pronounced uh, correctly? Yes. Oh, thank you. Uh, is now in place, uh, and uh, we have uh, we have a, a time issue. Uh, I will not. I will not. But the drummer is going to leave in seven minutes. But you will play three songs for us, right? Yeah. Is it very important the thing you have to do in, in, in seven minutes? Yeah, kind of. it's kind of important. Is something with school? Ah, oh, the drummer's going to play piano in another concert. <laughs> Right. Uh, because you had uh, you you're allowed to leave school because this is a cultural interaction with the rest of Scandinavia, right? Yeah. So you uh, you have been uh, you have been granted a permission to leave school early, yes. <laughs> and you just uh, stayed away from your job, right? You called in sick. <laughs> oh, this uh, the the guitarist is called in sick. Well, it's going to Denmark, no problem. Please, the more we talk, the less the music. Uh, mm, what are we going to hear? Uh, the first song we're going to play is called I Blíðu Stríði. Mm, nice. Thank you. Be our guests. And, and do we have time for another one? Yeah, you you decide. oh, fine. Then please play another one. Now we're gonna have a change in instruments. What are we gonna hear now? Uh, hvaða lag er Um, yeah, we're gonna play a song that's called Ferðalangur and that's that means the traveler. The traveler. fordi der er lige nogle ledninger, der er så fast. And and and uh, do we have? Uh, do you have? Can you stay for another one? Yeah, one more. Oh, you are such a nice man. <laughs> uh, then just let's do it. What's the last song? Uh, it's called Hoon, and that means her. That's a good song. Thank you. <coughs> and now the drummer is back to being a guitarist again. And now it's plugged in. We're ready. Oh, the accordion is coming up. <laughs> I'm just talking. I'm sorry. Uh oh. Everything's going. There's uh, just uh, uh, one final plug-in needed, and it's gonna be plugged in now. Okay. Her, Rekuro. sem allir elskuðu endur heimt úr hefju fræknar voru sögurnar frá öllum heimsins landum 能走。 Thank you. Thank you very much. Is is this and now the drummer is leaving, going to be a pianist. Thank you very much for your time, sir. It's been a it's been a privilege. And uh, now we will uh, just play a, a little song. Uh, uh, nu vil vi spille en lille sang, og så øh, vil vi vende tilbage med et indgående, dybdeborende interview med orkestret. Det er DR P3, det er De Sorte Spejder, og vi er på Island. Tak herfra. Så er vi tilbage på Island, vi er i kælderen, og øh, nu er der øh, tumultagtige scener, fordi at øh, orkestret skal pakke sammen. Men ikke værre end, at vi har en jingle. Svörtu skatarnir og P3 beint fra 12 toner, 101 Reykjavik. Thank you. Og nu vil jeg gå engelsk igen, fordi at vi skal lige øh, høre, jeg skal lige høre. Uh, thank you very much for playing, and you've uh, lost most of your band now, <laughs> but you're still here. Yes. Thanks a lot for letting us play. Mm-hmm. oh, uh, uh, it was an honor. Would you tell us just, this is uh, your debut record, is that? Yeah, yeah. It, it, came out yesterday. It came out yesterday. Yes. And, and uh, how old is the band? we started um, early in 2006. January 2006. Yeah. I've been playing since. And has there been any trouble in the band? No, no, one, no one's been fired yet. <laughs> but I couldn't uh, help uh, seeing that you have two uh, guys who have almost the same name and who both play uh, guitar and bass. Yeah. <laughs> <laughs> well, that's not a difficulty for the Icelandic no. people, but only for the Danish. Uh, but it's uh, it's because it's quite a big band. Yeah, it's a five five piece band. Yeah. Yeah, and and and how how has the record been received? Uh, we, we, don't we don't really know. No, but we think it has sold. Um, yes, okay. I know. <laughs> it, it, it, but it, it came out yesterday, so yeah. nobody yeah. knows. But the one thing that's going to make it a bit difficult to be a huge success with this album is the fact that you have sewn uh, the covers for your CDs. There's, there's, a good explanation for that. Yeah. Uh, the the real CD uh, got what delayed delayed in printing. Yeah, so it didn't make it in time for airwaves, and we wanted to have something to sell there. So we made ourselves like 85 <laughs> 84 copies. 85 yeah. four copies. And they're made out of uh, cloth, right? Yeah. That yeah. you sit and uh, sat and sewn yeah. yesterday. Yeah, for four days or something like that. And, and was how, how, many of you did that? Um, we were four. Yeah. And was there any members of the band who did not participate in this uh, drill? There, there, was one who <laughs> did very little. That's the ah. drummer that just left. Yeah, <laughs> I'm seeing quite a quite a bit of trouble in this guy <laughs> because he, doesn't do anything. He's, a, he, he's an okay guy. Yeah, but he, he's now playing in another band. You know that. Yeah. But he's an okay guy. He yeah. seems very nice, he's and he stayed overtime. Yeah, mm -hmm. he's playing piano at some conference. So. At a conference. Yeah. So it's not even a band. No, it's just him playing piano. piano. Oh, as a while So- people so- are talking. soloist. Yeah. Ah, nice. But why didn't he participate in the sewing? Um, I don't know. He just never came. <laughs> I think he forgot it or something. <laughs> He forgot. But it's a very nice cover, and you realize these will be extremely valuable once when you break through internationally, and people realize that there is only 84 Hopefully, so. covers because the real covers are coming s- later, right? They're- they're Yeah, coming next next week. week. So you don't have to sew sew sew, so make anymore. No. <laughs> Oh, nice. It will take us another four days to sew what 80 copies. So yes. I don't think we have the time to do it. <laughs> And how many different uh, pieces of cloth? Because it's not not two of them are alike. No, so no, any, not anyone is alike. So mm. I don't know. It was <laughs> very. Our, very our, parents gave us all the material to make it. So See, this is what separates Icelandic people from Danish people because we probably wait for the covers to arrive. <laughs> but but you make them. I like that. <laughs> Uh, but good luck with the band, and uh, try to get Thanks this guy to uh, to come back soon. The mm-hmm. guy with the <laughs> because he's he's free riding right now. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Now we play some music. En anden ø, den her er Hawaii, hvor jo øh, denne sanger is, is, Israel, han hedder Israel Kamahavi. Ja, godt. Forkortet Is øh, sang øh, Somewhere Over the Rainbow. Nu er vi tilbage. Der er ikke flere bands i kælderen. Der kommer flere bands i morgen. Huha. Det her var jo bare en blid indflyvning til øh, det store øh, orkester Extravaganza i morgen. Hvor meget har vi egentlig, øh, Daniel, fået bekræftet på orkesterfronten til i morgen? utrolig meget. Utrolig meget. Kan du, kan du løfte sløret lidt, hvad vi skal glæde os til? Vi skal glæde os til øh, bands, islandske bands, og det bliver rigtig dejligt, og jeg glæder mig. Du ved ikke, hvad det er, vel? Nej. Men det gør Gry. Gry, er du sød lige at tage headsettet fra Skalle, som skal ned på ambassaden lige om lidt og sendes hjem? Det famøse headset. Det er jo øh, ambassadørens headset. Ja. Jamen, på programmet i går har vi... Eller i... <laughs> Åh, oh, nej. Her, David, du får headsetet tilbage igen. Carsten, du sidder til tager headsetet, fordi jeg gider ikke det. Ja. På programmet i går. Nej, der er jo vist noget med noget personaleproblematik her. Ja, men den tager, den tager, den vi, tager vi. Den er ingen grund til at vaske, øh, vaske sengetøj i Nej, radioen. det er rigtigt. Carsten, redaktionschef, nyudnævnt, ja. er nu ved at få instruktioner af Gry den på, hvad det er, vi skal... en redaktionschef. Vi øh, hører Mugison live. Det er ikke engang løgn. Mugison, som jo er... Ej, men altså, det er svært at, at undervurdere. Nej, det er svært at overvurdere øh, Mugisons øh, potentiale. Nej, du må Jeg er verden. Og, og, og, og mere. Har vi mere bekræftet til øh, morgen? Vi taler med Sigur Ross i telefon. Det er ikke engang løgn, fordi Sigur Ross, det lille orkester, har jo haft den øh, frækhed at tage til København, når vi endelig tager op til dem. Ja. Men de er søde nok, og, og, og vi må ringe til dem. Vi må så ikke ringe til dem som sådan. Vi må ringe til en trommeslager, Det er noget med noget eksklusiv øh, aftale. Og det er noget af det, øh, og det er jo ikke men vi havde så før med tromslaren øh, i øh, Urakuro, som jo havde mm, travlt. Øh, så her har vi så også fået, vi, tromslager synes at være et, et tema. Det er også fint. Jeg glæder mig meget til at tale om tromslageren, med tromslageren. Ja. Øh, og, og der er mere musik i morgen, ikke? Det er bare ikke bekræftet nu. Jeg tror ikke, vi har bekræftet mere end det. Ikke mere end det. Ikke mere end det. Ikke Får vi ikke mere? Ej, vi ved det ikke. Ej, det er jo vi fint. arbejder. det er altså en festival, hvor det florerer. Hele øh, Reykjavik, som jo ikke er verdens største by, er jo fuldstændig oversvømmet med, øh, med islandske og også øh, andre landes orkester. Men vi har jo valgt lige at koncentrere os om det islandske her. Så der kommer mere musik. Men først skal vi have spas. Og der kan jeg nok sige, så tror jeg, altså skal så tror jeg, vi skal over igen. Algert får lige headsettet på, fordi at, øh, Algert, du var i byen i går. Ja, det, det var du. Ja. Og det var for, for, fordi, at, at jeg havde bedt dig om, Øh, lav noget sjov. Ja. Og det har du gjort, ikke? <laughs> Jo. Det har du gjort. Og du har sagt hele dagen, at det var rigtig sjovt lige indtil før. Så sagde du, at det var ikke så sjovt Ja, Jamen altså, når vi kommer så tæt på, så begynder præstationsangsten virkelig at dire i min krop. Det er klart, men vi har og så får, jeg lyst til, så får jeg lyst til at bakke ud. Ja, det kan jeg godt forstå, men Anders ligger derhjemme, ja. øh, og der er omkring 600.000 lytter, der har hårdt prøvet, nu gerne vil have lidt spas. Ja. Hvad, har du, hvad har du i sækken? Hvad har du fundet på? Hvad har du hittet på? Hvad kommer der? Det, der kommer nu, det er jo... Øh, det er skæg. Ja, det er rigtig skægt for det første. For det andet så handler det om, at øh, filosofen ja. øh, har været ude og læse... <laughs> ja. okay, godt. Jamen, Carsten er været ude. Carsten er været ude. Og, og øh, kigge på øh, færøske skilte. Det er jo en tostrenget sjov. Ja, det kan man sige. Fordi filosofen var ude. Det var en anden sjov øh, idé i al beskedenhed, jeg fik. Ja. Yeah. Øh, med at sige, skal vi ikke få filosofen til at læse islandske vejskilte op? Mm og se, hvad det bliver til, hvis man spiller det bagfra. Ja. Er det korrekt? Jo. Lad os høre, hvad der kommer ud af det. Først så hører vi lige, hvordan det lyder forfra. Ahaha. Så sker to sekunder. Det er, Jamen, det er ondt, det er ondt, det er Ja, det, er, det er fint, det skal nok. Tålmodig lytter. Øh, det lyder sådan her. Backstado straighti. Den tror jeg lige, vi skal igen. Ja, den kommer øh, lige præcis her igen. Backstado straighti. Du, du, <laughs> du læser lidt op, som om du er forbandet af noget det er fjender. Det er, og en til? Det er sjovt, du siger det. Nej, nu spiller vi den her baglæns. Fordi hvad sker der så? Så sidder man og roder derhjemme, hvordan vi spiller en baglæns. Og så kommer det til at lyde sådan her. Satanes, my friend. Det er rystende. Det er space. Altså, prøv igen. <laughs> men, det havde man jo ikke kunne søge. Prøv lige at spille. Kan du spille den først forfra, og så lige bagfra bagefter, så man kan høre, at det virkelig ikke er fis? Ja. Kommer jeg. Backstato-streti. Det er gade. Satanes my friend. Og det skal og jo selvfølgelig lige siges, at vi har selvfølgelig øh, taget den lidt ned i tempo. Det er, det er derfor, den er lidt længere, når man spiller den bagfra. Fordi ellers så var det helt uforståeligt. Og han lidt flere gadeskilt op? Det har han. Og øh, det vil jeg... Øh, tror vi har tid til et til? Ja, det tror jeg. Helt Før det rigtig sjovt indslag kommer. Ja. Nej, ikke fordi det her ikke er sjovt. Nej, det er rigtig sjovt. Også fordi det er min idé. Godt. Øhm, så kommer der et øh, andet gadeskilt. Kom ja. her. Skålavatustikkur. Skålavatustikkur, ja. ja. Og bagfra bliver og, det til? Og bagfra bliver det jo så til, det skal vi fordi det er nemlig rigtig interessant. Hej, satan. <laughs> det havde man jo ikke troet. Det var der meget <laughs> få, der havde troet. Karsten, jeg kan godt love dig, du skal ud og læse flere gadeskilt op til i morgen. Ja. Øh, nu har vi så øh, mulighed for at gøre det, og det synes jeg, vi skal gøre. Vi har 5 minutter tilbage på programmet. Ja. Vi skal altså have det andet sjov, som du, ja. har, som du, har, du har også lavet sjov. Ja, det er så, <laughs> det er så faktisk igen, øh, Karsten. Det er igen Karsten. Jamen, jeg, du har glemt. Jeg, jeg, jeg uddelegerede i går, kan Nå, man sige. det skal jeg love for. Mig og Karsten var ude i byen. Det, øh, vi tog hen på noget, der hedder Kaffe Barden, som jo blandt andet er ejet af den øh, meget, meget berømte Damon Albarn. Det siger man jo, men man har aldrig rigtig hørt andet end, at det bare... Jeg har ikke set skødet, men lad Nej. det nu ligge. Ja, Øh, og, øh, det er et øh, hip sted. I går ind? Vi går ind, øh, vi sonderer lige terrænet, kigger rundt, og, og vi vil jo meget gerne møde lokalbefolkningen. Præcis. Øh, det viser i midlertid at være en lille smule svært. Ja. Fordi der var ikke så mange lokal, der var øh, en masse øh, udlænding. For at sige som det er. Ja. Der er åbenbart øh, mange, der studerer her hmm. og arbejder og tager op. Øh, og øh, Carsten, han falder så i snak med en øh, italiener. Og det er sjovt. Det er nemlig rigtig sjovt. Det er til at høre. Og øh, jeg synes bare, vi skal spille det. Hvor lang tid var det? Det var lidt over et minut. Det kan vi godt holde til. Godt, det kommer her. Hello Paolo, where are you from? Italy. Uh, why are you here in Iceland? Eh, I'm working. I'm working here. I'm doing a pizza baker. I arrived in Iceland for um, do Erasmus uh, Erasmus exchange with the university. I stayed here uh, um, one year more, and um, I stay here for uh, one year and a half. And after I come back to Italy, I finish the university here, and I come back here in Iceland. <laughs> and why did you come back? Yeah, because I like Iceland and I missed it. And um, <laughs> yeah, like Iceland, uh, it's um, you can find um, a job um, very easy, and I like uh, I like Iceland. I have just the problem of uh, the winter because it's so dark yeah, about that idea. Do you have uh, any good advice for uh, any good advice for uh, foreigners to come and stay here at uh, uh-huh. Iceland? Yeah, yeah, yeah. It's very, it's very beautiful, eh? and I think it's um, it's a strange country, no? In, um, it's a strange country, and uh, if they come here, no, they can uh, pass uh, very good, uh, very good time, and they can uh, things no? between the um, mm, South Europe and uh, this, uh, this country. South yeah, Europe? South uh, Europe and this country then uh, is very different. Ja. Yeah. <laughs> og øh, det der var jo mange gode informationer. Ja, det var der. Og der, der fik man en på opleveren. Uh, vi har to minutter tilbage til nyhederne. Uh, kan vi nå lidt musik? Jeg synes, vi skal starte det nummer, for det er sådan et godt nummer. Og så uh, vil jeg godt sige tusind tak, uh, Carsten, og tusind tak, David, og tusind tak Gry, og tusind tak Peter, og tusind tak Michael. Vi kommer igen i morgen, og den her gang til tiden, håber jeg. Tak fra Reykjavik tilbage til virkeligheden. Først er det noget musik. Þetta er sögulegt podcast frá Svörtiskátunum. Þetta er fyrsta alþjóðlega podcastið í sögu Danska Ríkisútarsins P3. Heyrðu bestu bitana frá Svörtiskátunum á Íslandi og Æsland Airways með Hannes Lundmessen.